A presença das formigas nesta oficina caseira, a regra dos três composta às tantas da madrugada. Maria que tanto preso e por modéstia me ama. A longa noite de insônia, as voltas na mesma cama. A longa noite de insônia, as voltas na mesma cama. Liberdade, liberdade. disse que era mentira? Quem disse que era mentira? Quero-te mais do que a morte, quero-te mais do que a vida. Quero-te mais do que a morte, quero-te mais do que a vida. Hum, hum, hum, presença das formigas nesta oficina caseira. A regra dos três composta às tantas da madrugada. Maria que tanto prezo e por modéstia me ama. A longa noite de insônia, as voltas na mesma casa. De insônia às voltas na mesma cama. Liberdade, liberdade. Quem disse que era mentira? Quem disse que era mentira? Quero-te mais do que a morte, quero-te mais do que a vida. Quero-te mais do que a morte, quero-te mais do que a vida.